Duela ogo jorte eraikia izan zen bizideki. Egitura unen berezitasuna da, Oztibarriko mendi sindikatarena dela, Xabi presidenta. Etzen uh, eh, de aglomerazio, etzen uh, eh, jauze sindikatak zitien bakarrik erriak eh, biltzen. Hor uh, sindikatain izenean, muntatia izan zen proiektu hori. Badira, ogoita hama zazpi langile, ogoita zazpi uh, egoilierren dako, Ordean, eldobita, Oztibarreko xoko horren biaren uh, eh, enplegatzailea. Enplegu sortzaile, bizileku egoki bat autismoa zunkiak diren egon lirentzat, baina hori denen atxikitzeko berritze obrak egin behar izan dira, aldiuntan egon liren gamberetako garbitze gunean berritzeko. Obra handi batzu, uh, kostatu bita zazpieun mila euro, piskabat gehi xotere, Mendi sendikat baten dako eh, biztan dena gauza animalia dela, eta ez ginen eh, pari hori erreusituko eh, ez baginu laguntzarik ukan bai departamentetutik eta bai estadotik. Departamentutik hain zuzen, berriunta iruten oita amar bat mila euro ukandituzte eta beste irueunta berroita amar bat mila euro departamentutik. Dirua biltzea ez da nekezia bakarra izan, obrek urte bat iraundute eta obren denbora guzian, egonierak ez baitziren ez etxeetan ez nu nahi igortzen ahal, mobilon batzu erosituzte norma guziak errespetatuz. Eta urte luze baten ondotik, urgune berrien estrena eginda joan den larun batian, baino gelak bainan ere balneo delakoak. Alaia olaran langilea. Eiek biziki maite dute harrat eh, joaita, uh, lasaitzen dira, uh, eh, zinez untsa dira uh, direlaik. Eta beste batzuek aldiz ez dute maite hurra ordean ez dugu uh, bortxatzen eta gero dutxak horrein, eh, bo, ze le top, zenta eh, biziki, uh, eh, ze funktionel, ara. Bizidekin sortzi etxe tipi badira, eta etxe tipi horietan nornairen etxean bezala bizi antolatzen da. Bakotxak badu bere gambera, uh, pentsatzen zu ditzen direla, uh, xaloinean egoiten dira ere, nahi badute telebista sain aldute, uh, ara, etxean dira eta langileak entxeatzen dira ere egon liren jendarteratzen, eran nahi baitu aktivitate hainitza antolatzen dituztela dela, harremana hauzuekin atxiitzen, erriko bestetarat ere joaiten. Batzu abian dira pizinara, batzu... Eh, eskulanak egiten dituzte hemen, beste batzuek eh, musika, ikusten dugu zer maite duten eta zer ez duten maite, eta gero ara eh, horrekin uh, egiten dugu eta untsa pasatzen. Batek ostean kondatzen zuen eh, ondoko etxalde batetaratere joiten zera lanerat, gazna egiten edo ardiekin, olakoak ere badira? Ardian, berak bizik maite du uh, etxaldeetan lan egita, eh, berak ere badu bere etxan etxalde bat, eta ortako berak galdegin uh, zaukun uh, han lan egitea, eta omen bizik untsa pasatzen da. Maite du egiten duena, ordean, hola segidezan. <laughs> Bizia itzina doala bizidekin, estrena bat ez da biztan dena problemen aipatzeko mementua, baina borrokak hor dira, langile gehiago behar dela, hilabete sari duinagoak, eta ere biztan dena familien borrokak, Andre Mazen, Frantzia Mailako Familien Elkarteko presidentak errandaukunaz bederen, bakarrik autisten eunaindako iruzpalauak egitura egokietan dira. 3-4% de pour les adultes autistes. Alors souvent, on, a, on en parlait beaucoup d'inclusion ces dernières années, c'est très bien, mais ça c'est très bien pour le haut du spectre, le bas du spectre, il y a peu de place. liteikela.